Javier Larralde, egunon? Bai, berdin. Burdinaren egunean zer ospatzen duzu urdazubin? Bueno, hemen ospatzen dugu garai batean e, zertei bizitzen herria, ez? Batez ere monastegia zen ba, mugitzen zuena hemen inguru hau dena eta egiten dugu nola ekartzen zen Bizkaietik, Muskizetik, batez ere ekartzen zen eta minerala, e, eh, burni minerala eta gaur eh, egiten duguna da nola ekartzen zen e, ba, barko txiki batzutan ekartzen zen Donibane loitzuneraino eta gero handik e, azkaineraino eta azkaindik ekartzen zen ba hiriekin eta uh, orga batekin tiraka unaino urdazubiko monastegiraino Zuin importantzia zuen burniak hemen urdazubin Ba urdazubin baziren bi e, deitzen zirena gaineko ola eta bitiko ola eta hor lantzen zen ekartzen zen e, minerala eta horrekin egiten ginuen ba ba bueno pues que elizako aunitz e, pues gauz egiten direnak burniekin eta bueno egurrekin egiten zen baina burniekin aunitz gehiago Eta nola sortu zen ideia hau, nola sortu zen e, burniaren besta, burniaren egun antolatzaren ideia hau? Bueno, hoy dela urte batzu ja kasia dugu ja 16 urte egiten dugula eta uste dut, bana hola hasi zela, e, uste dut Euskal Herri guztian hasi dela, ba saunitz herritan e, ohiturak, ez, berreskuratzen eta eta gu ere, pues bueno, naginon ba herriain ikusi herrian ondik heldu den, eta gure aintzinekoak zerta iatratzen zuten bizia eta pizkat hori, horrengatik hasi zen aferau. hau. Ikusten zaitugu manera aski berezian jantzirik zer daramazu gainean? Bueno, e, nola nahi zen e, hemengo monastegiko abadea, ba, gaten dut ba, gure abituak, erraten dugun bezala hemen. Eta bueno, gaur ikusi behar dugu aberria nola moldatzen garen gure tratuan, urteroko tratuan. Bada nola baiteko antzerki bat edo antzerki horretan zer, zer ikusten da? Gero amabieta jaintzin egin ondukon antzerkoetan ikusiko dugu nola heldu diren e, ba, marinelak, ekartzen duten eta burniekin eta hor Elizako batean e, ospatuko dugu, bueno, estenifikazio bat eginen dugu, nola izaten zen, ba, e, diru kontuekin zema balio duen, berak eskaintzen dute ba, prezio bat, gu bertze bat, eta hor izaten da hor, e, ez? Eta e, justuki, zenta atxeman izan dituzue, olako dokumentu zar batzuk, zeinetan ongi agertzen den nola ziren tratu horiek, zenbat diru ez, edo? Bai, badire, bueno, hemen eh, ez dire Eliza Elizeuntan ez ziren auniz datu harrapatu, baina bueno, Principe de bai, zerratik hau eh, gerla den moretan ta bi aldiz herri izana da. Baina bueno, Iruinen, Iruinen harrapatu dire dokumentuak e, hartakoak, apesak e, kontzen zutitonak, bai. Mhm. Eta Burniaren egunean urdazubin zer ikusten aldu bisitariak plazan? Bueno, badie hainbat gauz montatuak aurrendako eta istorio, Gero, hemen egiten dugu ba, izin dire dantzariak, artesau azoka eta bueno, gero gure antzerkia, apezak eginen dugun antzerkia eta gero atzaldean badugu zikiroiate bat eta ja denako espatuko dugu bertzen manera baterat.